cyo uburundi mutero no musi tugaruka kuki uno musi tuza kugaruka kuri ya karata ndanga diaspora mbe iyo karata ni giki nyamukuru ije gufasha nyarijya tubona uko izoba yubatse bimaze gushigwa ahabona mbe izoba ije isubirira icyo twakwita pasiporo cyangwa ikarangamuntu y'umunyadiyasporo cyangwa uwo murundi aba y'igihugu kugira umuntu ayironke bizogenda gute abazoyikora ifise ubuhinga ubuhe bwo gukingira Eh, ibyo no kwita umuntu canke amadone mu rurimi rw'igifaransa ngivyo bimwe tuza kugaruka ko muri kino kiganiro duce tuijambo namwe mwese mugire ico mushikirije ico mubivuze ko kumbure ari inyungu ibazaniye canke ari intererano y'uko mubona byogenda akanya rero ni rwanyu telefone muza kutwakora ko murazimenyereye irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu hama iri tandatu na rimwe izo nimero nyene mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri mirongo itanu n'indwi ni kuri mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu usanga ikaze rero kuri mikoro ni medani yo nkuru mbega tubanze tubabwire uko iyo karata izoba icafiye ngo umurundi wese harimo n'urubyaro rw'iwe rwose yajabutse imbibe z'u Burundi akimukira mu kindi gihugu akabawe n'abiwe bafise ibibaranga byo kuba gukorera canke kwiga muri ico gihugu hubahirijwe amategeko bakaba babandanije kugirana imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi ngo hamwe n'abarundi abo nibo bitwa abarundi baba mu mahanga bari muco bita diaspora ngo gushika mu kwezi kwa kane umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu uburundi bwaharura abarundi bangana hafi ibihumbi mirongo itatu ibihumbi amajana atatu na mirongo itandatu na bitanu bari muri diaspora uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibyo biharuro byararenze eh, ngo birakenewe rero ko hoba eh, iharurwa rishasha kugira ngo hamenyekane ibiharuro nyabyo by'abo barundi bari muri diaspora ikarata rero iranga umurundi ari muri diaspora ngo kubera imvozi zitandukanye abarundi benshi barafashe ubwene bw'igihugu bw'ibyo bihugu babamwo bikaba kandi byabaye ngombwa ko bikura ko ubwene gihugu bw'u Burundi ariko ngo ibyo biri mu mpapuro gusa agatima akaranga imico ururimi n'ubucuti bafitiye igihugu byose bara bigumanye umutima wo gukunda igihugu cyabibarutse baracawufise ngo kukaba nkako barakigendera kandi bakanagiterera mu iterambere ariko rero abenshi muri abo nta kintu na kimwe basigaranye gishobora kugaragaza kwemeza kandi eh, kwemeza kandi eh, kikabaranga ko ari abarundi bari muri diaspora ngo iyo karata rero niyo nyishu ngo niyo igiye kuba ikarata karangamuntu y'abarundi bari muri diaspora ikaba yiswe ikarata ndanga mu burundi no kumarayo igihe wifuza hubahirijwe amategeko ikarata mu diaspora ngo niyo igaragaza ko ufitaniye imigenderanire Burundi n'abarundi kandi ko ufise uruhara mu iterambere ry'igihugu ikarata ndanga diaspora iguha kandi uburenganzira bwo kwitaba amanama hamwe n'ayandi mahuriro ya diaspora ikarata ndanga mu diaspora ngo iguha n'uburenganzira bwo kwitura no gutunganirizwa Eh, n'abashinzwe intwaro umutekano ubutungane ubutunzi abakozi bo mu mabanki abajejwe imigambi y'iterambere hamwe n'abandi ngo igihuri mu gihugu cy'u Burundi ikarata ndanga diaspora igwa kandi uburenganzira bwo koroherezwa n'abajejwe gucungera imbibe hamwe n'abajejwe gucungera ibisohoka n'ibyinjira mu gihugu igihe hari ibyo ushaka kwinjiza mu Burundi iyo karata ndanga diaspora ifasha kumenya ibiharuro by'abarundi baba mu mahanga bafitaniye ubucuti n'imigenderanire y'igihugu cyabibarutse muti rero ingene muyironka ni gute urwego nshingwabikorwa rwa diaspora ndundi nirwo rujejwe ibikorwa byo kumenyekanisha ibijyanye n'itangwa ry'ikarata ndanga diaspora kuyikoresha no kuyishikiriza uwayisabye mu gihugu abamwo sosiyete izotorwa kugira ngo ifyaturizo izo karata ngo izo ifise uburambe muri ico gikorwa ifise ubuhinga bwa none bugezweho kandi iri mu gihugu mu gihugu bizokorohera urwego nshingwabikorwa mu gukurikirana ibyo bikorwa kunyarutsa mu kurungikira ayo makarata banyeneyeho umurundi wese ari muri diaspora azoronswa umuhora akoresha ku buhinga bumenyi kugira yuzuze ibisabwa bijanye n'umwidondoro wiwe ashire ko n'ifoto yongere kandi arihe amafaranga amafaranga asabwa imbere yuko acarungika urwo rupapuro Eh, iyo sosiyete kugira ngo nayo ifyature iyo karata ndanga diaspora y'uwo yayisabye amafaranga asabwa ngo angana n'amadolari y'abanyamerika mirongo itanu ayo mafaranga azotangwa ari azokwama ariho buri mwaka bitarenze mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ariko ruhuhuma ngo kugira ngo atazo kugira ngo iyo karata eh, Eh, kugira ngo iyo karata yongerezwe ikiringo ni muri ruhuhuma kugira iyo karata yongerezwe ikiringo cyayo iyo karata kandi izota ikiringo n'agaciro kayo igihe uwuyifise atazoba yarishe ayo mafaranga mu gihe cyategekanijwe inumero ya konti izorihigwa ko ayo mafaranga ayo mafaranga asabwa ngo izoba yanditswe ku rubuga Eh, bwo gusabira ko iyo karata ndanga diaspora ayo mafaranga niyo kandi azovamwo uburyo buzofasha mu irangurwa ry'ibikorwa bya diaspora hamwe n'imigambi y'iterambere yumvikanywe ko kandi yemejwe na bose ikazotangirwa mu burundi ikiringo cyo gutanga iyo karata ni kuva ku igenekezo rya mbere ukwezi kwa gatatu ariko ntwara nte gushika kwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa gatanu umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ngibyo rero ibiri eh, muri iyo karata ya diaspora mwumvise ibisabwa reka twaciriye ku mayange ibitari bike kuri iyo karata umwanya rero ni bwa nyumwe bw'abarundi muri muri diaspora kugira mwakure kumbure mutubwire namwe uko mwakiriye icyo gikorwa sangwe ikaze rero hinge twakire uwa mbere twakuye n'amahoro yego ndagize mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye uherereye hehe eh, umuyaga na nkurikiye kingisireyi yahengamiye hariya mu bimana by'abagiriki iyatene ni amahoro iyatene ga kingisireyi yego iyatene n'amahoro atari uko gusa irangiye twatewe n'ibintu tutari twiteguriye haciye imyaka mirongo itanu pole rwose twatewe na neje ntabwo bari bamenyereye yuko neje ikoroka ngaha muri iki gihugu nshyashya hmm. bisaba yuko tumara hafi nk'iminsi nk'itatu mu nzu asha polisi hano urumva yuko atari n'ihindagurika ry'ibihe hmm. murakoze murakoze cyane yego ibihe biriko birahinduka ko ni bujumbura nsigaye numva ngo harakanya kandi kera naheruka hashushe eh, birashika harakanya rimwe rimwe duga ku ijambo rero Kingsley umvise intumbero ya kino kiganiro eh, murakoze cyane murakoze cyane kuba mwazanye icyo kiganiro ko abarundi benshi barakinyotewe nubwo tutaronse abaserukira diaspora mhm. n'abatelefonye bemeye ko bazo gira icyo bashikirije mu nyuma inyuma yaho hazoba inamashikiranganji hano mu gihugu kugira kino kibazo cy'ikarata kicemezwe mu namashikiranganji hama no mu Burundi bagira icyo bakivuze ko ego mm-hmm. mbo gato ingarutse kuri icyo cya karata eh, ndanga diaspora mm-hmm. eh, twebwe nka twebwe bamwe bamwe abarundi bamwe twagiye turatanga tubonye biriko biratembera ku mbuga cyangwa ubonye ari nk'umuntu akikurungikiye pasiporo ubundi iri mu mapasiporo azimbye muri afurika mm. dutanga ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu na bitanu mm. nabonye umengo igira kabiri havuye ya kameruni mu zizindi iri mu zambere mbere navuze iri mu zambere muri afurika mm. sinashatse iri mu zambere muri afurika batanga amahera menshi none nzogira pasiporo nongere ngire ntuze iyo ntuze iyo ntuze ikarata ndangadiyaspora ibyo bijye kumfasha iki mhm. icya mbere turafise ubuserukizi mu bihugu bitari bike ngaha mu burayi muri australia muri amerika n'ahandi muri aziya hose mm. izo bijye gukurira abari mu ntuze abari mu buserukizi bw'uburundi muri ibi bihugu tubayemo mm. ikindi nacyo bo turangira imbibe za ntuze za diaspora kugira amenye umuntu ari nko mu rwanda nzobibaza bibaza ari hari fesi fesi niho byoba byiza icyo nagomba nterera abatwara diaspora mm. iyo aba kuyumvire bakavuga bati twugurutse ishyirahamwe ajansi do voyage y'indege aho baba bagize ikintu cyiza cyane gihambaye rwose kandi ndazi yuko aba diaspora aho bari ku isi yose mu mpande zine z'isi boterera gusumba iyo mhm. ntuzeye kuko nta na kimwe ujye gufasha iyo karata uwo muntu yabajije icyo kibazo nawe nyine ko yakoze kuko uh, turakeneye kumenya ingene abantu biyumvira hanyuma natwe tumenye ingene tubatorera um, inyinshi mu bibazo byabo mbere twohera kumenya ikarate ya diaspora uh, niki izohabwa n'abandi hmm. ikarita ya diaspora izohabwa abarundi baba hanze bakorera hanze ah, kuko gushika ubu ah, abamaze kuja hanze igihugu cacu ntikizi igitigiri c'abarundi bari hanze rero iyo karate ya diaspora irashobora gufasha abarundi bose baba hanze kugira ngo niyo twaba dufite imigambi niyo mhm. igihugu tubayemo hariho ubuserukizi bw'uburundi mu bihugu byose aho turi hanyuma bazumwakira bashobore kumufasha mu migambi agomba gukorera mu burundi rero ngombye kwishyura uwo muntu yabajetse mbega ntabwo mwari kugira amajasi duvoyaje cyangwa ibindi intumbero niyo mugabo kugira ngo tuyishike ko ni ukubanza kugira umuryango umuryango abayi b'abarundi bakunda uburundi uw'abarundi bafise imigambi ku burundi hanyuma tugire iyo karata iduhuza twese ingorane twaronse kuva kera eh, kugira ngo umuntu avuga ati twoba twokwaka amadorari mirongo itanu tukomeye tuwaka bande mu gihe tutaramenya ngena tungana hanze mhm. hanyuma ubwinshi bwa Mahera eh, amadorari mirongo itanu mm. nibaza yuko atari menshi na gatoya murabye eh, ingene iyo karata ngene izokorwa kuko ikintu kizokorwa kizomara umwaka wose mugabo ati ku mwaka ku mwaka amadorari mirongo itanu ngo ni menshi ah, cyane cyane kuraba iyo karata ifite karata mugabo ni karata umuntu nka twebwe dutembera kenshi usanga uko ibika yokogwa muri mu bintu birema kugira ngo ntizohave itabuka ko urupapuro hmm. hanyuma izokorerwa ahantu hamwe izokorerwa muri australia kuko niho twatoye abantu bashobora kubitukorera niyo mhm. babikorerayo kugira ngo iyo karate izogenda ishikira umurundi wese aho azoba ari ayose n'amahera azoba asohoka kugira ngo dushobore gufasha yuko iyo karate ishikira uwo muntu rero kuri twebwe nibaza ko n'abandi benshi twavuganye twarabonye yuko ahubwo ayo mahera ariyo mahera make yashoboka kugira ngo dushobore guha uburyo bw'umurundi wese aba hanze akorera hanze ashobora kuronka iyo karata ngo none ije isubirira pasiporo eh, ibyo nabisomye mugabo si byo si na gatoya ah, ipasiporo ni igihugu karita ah, itanditse y'umurundi ni igihugu iyo karata ya diaspora ntije gusubirira pasiporo na gatoya mhm. ni ah, ikarita ya diaspora ishamiye ko batubona kumenya n'uko ni ukwiyumva ko wewe uri mu muryango wa diaspora kubera ko bavuga ngo mba hanze gusa ni ya diaspora mugabo atacu hmm. kubera iyo karata niyo izova mu migambi ya diaspora ikate amahera zo kwinjiramo ikindi babwira ni uko ah, si ukuvuga ngo iyo karata ngo niyo izogurwa amadorari mirongo itanu hmm. niyo abarundi bose batanga amadorari mirongo itanu muri aya mahera niho hazovamo imigambi tuzongera gukora mu burundi rero ni si karate mirongo itanu ni karata ikuranga ko uri umurundi aba hanze akorera hanze amahera azovamo niyo tuzokuramo imigambi tuzagukorera mu burundi rero niyo twamenya kumenya amahera angana yinjiye angana niho tuzomenya ubuto cyangwa ubunini bw'umugambi tuzorangurira mu burundi Mm, bamwe bati muje kuremereza iyo koratije kuremereza nta yandi mahera tuzosubira kumaka y'imigambi nta yandi yazobaho y'imigambi y'imigambi azova muri iyo 50 ni ukuvuga yuko umuntu ayiguze ayo madorari mirongo itanu ku mwaka azoba anaterereye mu migambi diaspora izokora yego cyane mm, bamwe bati iyo karatije kubaremereza izogira mubise neza hariho abavuga yuko ije kubaremera kubera iki sinumvise ikibazo gikeneye uturemeye kubera ayo mafaranga mirongo itanu y'amadolari ngo nibije kubaremereza mu bindi bari basanzwe bibaremereye mu zindi ngorane bari basanzwe bafise rero nibaza ni ibintu bishasha bino rero gishasha abantu haba bifata neza hariho ababifata nabi ariko murazi yuko uh, icyo igihugu cyacu kidusaba kidusaba imigambi mhm. icyo igihugu cyacu kidusaba kidusaba guterera mu iterambere ry'igihugu rero tujye turasaba umuntu diaspora wese aba hanze yipfuza mhm. yipfuza kujya mu muryango wa diaspora kuko um, hazoza uwo hazoza mm. uwo muri uwo muryango nta n'umwe ariko aramubwira ngo oh, utaje muri utaje mu muryango ngo ujya mu burundi na gatoya hazoza hmm. ushaka agomba guterera mu iterambere ry'igihugu mhm. uzogomba ah, guterera igihugu mu migambi ya diaspora hmm. niwe azosaba iyo karata tukayimuronsa amenye ko amahera azotanga azoja mu migambi diaspora igomba mu Burundi ntihashobora kujamwo ugukumira abandi gaveniste ko wumva kuko umugambi si ngombwa wemegwe na bose abatazo yariha uwo mwaka ntibazokwitwa barundi ntabisubiremwo umurundi mhm. ari umurundi azoguma ari umurundi kuko nk'uko nabikoze si pasiporo si pasiporo na gatoya ni kuronka karate ya diaspora ndizo tugomba gukumira umuntu n'umwe mhm. ni ikintu tugomba guha umuntu kugira ngo agire ati iyi karata ni iwawe azokumve yuko ari mu muryango wa diaspora ariko utazogomba kuyironka iyo karata nta na kimwe Mm-hmm. azoguma ari umurundi azoja mu burundi nta n'umwe azomwangira ko yaja mu burundi kandi azoguma muri diaspora oya oh, diaspora azoguma muri diaspora kuko diaspora n'umurundu aba hanze cyangwa agakorera hanze mm. ariko hariho ikintu sinubwo mu gifaransa ngira bita hariho membre membre actif et membre non actif mm-hmm. utazoba afise carte hagati ya diaspora azoba ari membre non active mm. rero tugomba tuvuze tuti tuje ku kivi kandi umuntu kundi igihugu iyo karata akabwira ati abazoba bafite ikarata n'abazoba bari ku bazoba bari ku kivi mu iterambere ry'igihugu nibaza yuko agiye ati ndi muri icyo gikorwa sinibaza ko ariko azoba arafasha diaspora mu iterambere kuko tugomba guteza imbere ya diaspora tugomba ko diaspora igira uburyo idafite uburyo ntiyashobora kurangura imirimo rero twosaba ahubwo dutumire abadiyasipora bose ariko baratwumviriza yuko diyasipora ari iwabo mhm. diyasipora izotezwa imbere na bene yo mm. eh, venisite turangiza eh, kubwira duhe akanya abandi nta makenga mufise nta bwoba mufise yuko iyo eh, karate ishobora kuza igabura abarundi bari basanzwe biyunze ntakoresheje na yo hanze turayizi turagabuye kubera ikaratisha ko tugabura ahubwo nakoresheje turagabuye ariko mu bintu byose bikinisha tukaba dufite umwanya wacu hariho abazobifata neza hari abazobifata nabi buke buke niyo twerekana yuko ufise karite ya diaspora afise ububasha bumwe bumwe hariho diaspora active diaspora non active mm-hmm. ibyo niyo byamara kujya mu buryo tuzomenya uzoba afise cha cha diaspora kandi ari mu ntumbero yo guteza imbere imigambi ya diaspora n'imigambi y'igihugu mm-hmm. n'ubundi ari diaspora aba hanze ariko adafite intumbero yo gufasha mu migambi ya diaspora n'imigambi igomba gushyikirizwa uburundi iciye mu maboko ya diaspora murakoze kuri uwo muco veniste reka ndabipfuriza ibihe byiza mugira ibihe byiza eh, mbe twabakuye muri paris canke muri imira muri itari ah, ndi paris ndiko ndataha mu butaliyano nari naje guhimbaza umunsi mukuru ah, w'abarundi baba i paris eh, abaserukira uburundi ngaha paris bari bakiriye abarundi babifuriza umunsi mwiza alo alo oui ni Kingsley agarutse ariko ndakurikirana Veniste Nyongabo naramubonye je ari mu bikorwa vy'i Paris mm. n'abandi barundi batari bake yego Kingsley hariho akantu ko cyane kuko n'ubundi naciye gusoma gatoyi ku byo banditse ko kuri ajya amahera mirongo itanu mhm. aho kimwe ni ugukosora icya kabiri umubanza bakaraba yuko abarundi bose aba barundi bavuga ko bashobora kuba ari muri diaspora bagihurizaho hmm. kuko ntitwuzi icyabayeho kugira bisunge ngo bazohore bariha amahera mirongo itanu hanze senkani buri mwaka hmm. yavuze ati ati urabona nk'ubu hariho ibyari byanditse yuko isubiriye ngo ishobora kuba isubirira Ah, pasiporo wumvise ko yavuze ati si byo na gato hamayo mirongo itanu ku mwaka ngo niyazofasha mu migambi eh, ni ukuvuga uyarishe nawe uzoba winjiye mu gufasha muri uwo mugambi muzotunganya mwebwe muri diaspora kuko namushimiye rwose cyane hmm. muri muri diaspora y'u Burundi mhm. mu bisanzwe si ngombwa ngo ube n'indani ndashobora no kuba ntari muri diaspora mugabo ugasanga jewe mu ikomini wacu ndiko nubakayo amashuri hmm. ndiko ndaterera ku ishure ndiko ndagura intuzeye nta kintu gisumba ico gisumba kujya nk'ukuntu waza mu ntuze muri diaspora mu naryohewe rwose cyane yavuze ikintu cyukuri kubona avuze yuko diaspora iri divize urumva icyo cyanjyoheye rwose iyo yihenda gato akanyera akavuga ati abadiaspora bose bari hamwe naca ndamubeshya ubwo nyine mhm. naca ndamuha akarori hafi k'ibihugu bibiri wanashaka duhere n'icyo yaravuyemo ntitugije kure murakoze cyane rero gatoyi muca ku masonga hari uwundi ari ku murongo nca ku masonga kugira ngo abandi umurongo barakwiye gufata ingingo y'uko babagije intunze abarundi abari hanze si ukuvuga none ubuserukirizi twari dusanzwe tubufise none umuhungu atari muri atazuja muri diaspora ntazogenda muri ambasade bamuhe intunze viza niyo agomba gutaha bazuhimuha Mm, mugabo mwumvise mwarumvise umengo umenga muri kino gihe eh, ubushikangaje bwarabihinduye visa muyironkera kuri aeroport bitejwe imbere na diaspora bihagaze kuri diaspora diaspora zirakomeye na sava veniste niyo ngabo y'uko yogira kopiye kure akazararabira mu bindi bihugu za senegali zande za kameruni bafite amadiaspora akomeye rwose cyane hmm. kandi ateye kure bose turi kumwe ngaha hanze turi bagira amanama none akarorero wobaza umuntu ubyeyi nko mu butariyana ahantu hari hari hmm. umurundi n'umwe wasanga afite intunzeye dufate n'ibyoroshe hari uwo bagiyeyo bakaraba hari n'umwe wasanga afite butike cyangwa se n'akantu k'agashyirahamwe yashinze raba ibindi bihugu ngaha bafite utuntu tw'udushyirahamwe ahantu bahurira aho aho aho ndibaza aho ndibaza ko ari ahanyu namwe bwe eh, muba muba muri ibyo bihugu kuko murashobora eh, kwiyungunganya mm. Mm. murakoze rero nakurikiranye ikiganiro kuva kigitandura kandi ndashimiye veniste niyo ngabo yigoye akaza gutanga umuco ku bintu bimwe bimwe mhm. ego jewe ah, ayo matangazo na jewe yaranshikiriye mm. icya mbere no menyesha nuko nabyakiriye neza mhm. kubera akajagari kari kenshi kumbure bije guheza akajagari kari muri diaspora murize ko kazohera none sa murizeye ko kazohera ego ego njyewe ndizeye ko kazohera n'ibyizero ntacyo yego ndabyizeye kazohera ko hmm. kazohera icyo gikorwa cya mbere batanguriye ku cy'ikarata ndanga ah, banywanyi ba diaspora mhm. niko nohita hmm. nibaza ko ari igikorwa kimwe mu bindi bije kumara ako kajagari mhm. kubera umunywanyi amaze kumenyekana nk'umunywanyi igihugu arimwo n'ayandi madetaye urumva mhm. ubwo rero ikiba gisigaye no kuraba yuko inkingo zifatwa ziba zorohereza abanywanyi abadiyasipora kugira ngo duhurumbire ibyo bikorwa mhm. eh, nka jewe mvise famiye y'abantu batanu ni ukuvuga uwo twubakanye n'abana batatu ikibazo nari mfise ko uwo ari we wese aca akenera ikarata yiwe canke ikarata ya ya se w'umuryango ibikwiye ku muryango wose ikarata ni ku muntu ni ku muntu david aha mm. wumvise rero mm. ni ukuvuga ikarata ari ku muntu jewe mfise umuryango w'abantu batanu ni ukuvuga tuba dukeneye amadorari y'amanyamerika amajana atatu na mirongo itanu ku mwaka niwumva ko ayo mahera acaba menshi mm-hmm. Mm-hmm. aho rero nifatiye ko nka jewe hari abafite umuryango munini hari abafite n'abandi eh, bagenda babana nabo umuryango ibisangira by'imiryango ni ukuvuga ko usanga amahera agenda yiyongera muri ubwo buryo mm. rero nibaza rero yuko icyo cyotegerezwa kunoganza mm-hmm. kugira barabe igiciro kitavuna cyane cyane nko ku miryango hanyuma ikindi ni ukongera ko ni uko um, iki kiringo batanze iki kiringo batanze ni kigufi cyane ni ukuvuga um, mugenzi wanjye arabivuga ibi bintu ni bishyashya muri diaspora y'abarundi mhm. dutegerezwa gufata umwanya kugira ngo tubitahure mhm. ni ukuvuga guca umuriro yuko guhera uno munsi tugomba twinjire mu kwa kabiri gushika mu kwa gatanu nzoba mm, na hariho n'abatayizi yongera imana ndanayizi diaspora hariho n'abatarayimenya hariho n'abatazi n'igikora ubutumwa buzoba bwageze kuri abo bantu bose hanyuma bahejeje kumva yuko bategerezwa kujya mu bikorwa baguze ikarata umwanya ntukwiye mm. basaba yuko icyo nacyo bocihweza bakaba bokongeza umwanya w'icyo gikorwa hanyuma igikomeye no basaba andiko ah, ndasaba indongozi za diaspora mm, naje ibibazo ndiko nda ibyo bibazo byawe ndiko ndabirungika urakoze bukora mhm. isekeza mhm. ndashimiye kandi venisitiri avuze yuko ngo avuye mu butaliyani ah, mu bufaransa muranunga kwifatanya n'abarundi babayo mu mm. guhimbaza umwaka mushasha mm. icyo ni igikorwa cyiza cyane ndazi ko hacaboneraho n'akaryo ko kubonesha imigabo n'imigambi ya diaspora mm. icyo gikorwa rero bakibandanye no mu bindi bihugu ni ukuri harimo akajagari kenshi mm. nkaba rero jewe no kwisabira n'abo bayirongoye yuko bobanza bakishikira hano bakavugana n'abarundi baba ngaha bagakoresha amanama bakabasansibiriza mu yandi majambo kugira ngo batahure diaspora ibikorwa byayo hanyuma abantu bakabona kuyihurumbira mm. ico mm. cyonotsa bahanini cokorwa n'imbere y'iyo karate mm-hmm. hanyuma rero mu kurangiza nuko um, intege babandanye bafasha bafasha mu bikorwa by'iterambere babandanye baturongora mu migambi itandukanye jewe nibaza yuko bari mu nzira nziza gusa mhm. baze barafata akanya baraba ingingo ingingo bataza bazidutura ko gusa ko simvuge kuzidutura ko turafise komite twatoye iduhagarariye mm -hmm. gusa yuko yoza irazisubira ngo inshuro nyinshi hanyuma ikaraba ku mpande zose ibyorohereza abandi ibyorohereza benshi hanyuma bafatira ku mu diaspora umwe wo hasi dufate nk'umuntu atakaza afise tuja muri iki gikorwa cyo gutera iteka igihugu cyatwibarutse ego intererano yanjye yariyo ubwo rero nkaba mpejeje ndabipfuriza umunsi w'imana mwiza naho akuw'imana ukurikira murakoze cyane murakoze cyane david ibibazo byawe nabyanditse eh, akanya murabandanya mukurikirana ikiganiro akanya nikaboneka eh, ndaza kuguha inyishu zitomoye eh, kumbure bidashobotse naho ndaza kukwandikira mu byo bita inbox urakoze cyane murakoze cyane baye hmm. dusigaje akanya gato turangize kino kiganiro ariko tujanye n'umwanya turashobora kwakira abandi babiri bakagabanganya ino minota cumi dusigaje duhereye ku mwami mwami w'uburundi reka ubu naho nakire banyeretse ko ari placide ariko umurongo n'amahoro ga placide nabugize medale mm, sangwa ikaze muri karadiridimba nawe yego nabugize urumva ikiganiro namvise iyo mwahereye mhm. iyo mwatanguriye nibaze yuko nawe uza kuguma hanyine twahereye naho twatanguriye ni ukuri naguma aho mwabona nabanza mbaza ino hariho mugenzanje umwe hari n'ubundi umwe ashima cyane ngaragire mbanze mbaze uwo ujya ashima ujya yaje gushima urashikiriza icyumviro kuko urumva ntari bukwishure ntiwo atari umutumire kandi atari bukwishure ahubwo wowe nawe ushikiriza ariko arumvira radi kandi warumvise ko hariho n'abagiye bandika reka tugume mu kiganiro cya du zinduye uyu munsi aho turi tugaruka kuri ino karata ndanga diaspora mwumva igiye guhabwa kuko izotangura gutangwa kugenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu niho hazotangura kuriya eh, indamutso yawe yazumvise placide mhm. ubu muri uno mwanya akora kiwawe akiwanje nako kubaza nkaguha n'ijambo ariko nibitakunda hari urwaranshiramo hari urwaranshiramo ntawe uri karaguciraho kuko ni we wenyine uri ku murongo ahubwo agira icyo ushikirije imaze kuba iminota itatu ataciyumviro ciwawe nawe urashikiriza aho yari yabajije ati mbe imiryango bizogenda gute inyishu nuko uko venise itashikirije ngo iyo karata izoba ku muntu ni ukuvuga haba mu muryango umwe wese azogira ikarata yiwe iyo niyo nyishu yatanze ariko nti ntituragerageza kumuronka ariko akanya nikadukundira turaza kumuronka kugira ah, yishyuriye n'icyo kibazo cya pulaside ati mbega ah, ni utubazo dushika kuri tubiri Eh, hari uwabajije ati mbe eh, iyo karata ndanga diaspora ni ku muntu nk'umuryango w'abantu nka batanu cyangwa batandatu eh, bazoca batanga ayo madorari mirongo itanu kugwiza abo bantu bari mu muryango nk'uko utabivuze kare iyo karata ni izoronga ubu ugufashishwa mu byo baba bakeneye umuryango wose hmm. ku muntu wese azoba ari mu muryango iyo karata azoba ayikeneye nk'uko umuntu abize nka amasiranse ni ibintu biriko turakora turiko turavuga ibyo bibazo biriko biraza nibyo natwe tuzosubiramo tukicara tukabivugirana neza ariko hmm. gushika ubu ingingo yafashwe yari ikarata ku muntu murakoze hama ikindi kibazo gisa ni cya nyuma Eh, ngo mbe adresse yanyu ni iyihe eh, diaspora isanzwe ikorera hehe nicyo kibazo placide ahejeje kwakura yarashikirije eh, diaspora yacu iri ku yose iri ku yose ubu turagira ibintu byoroshye turi turagira urubuga urubuga diaspora yose yo ku isi ko izobona imigambi yose dufise abazo bafise ibyo babaza bazoronka imeyile bazoturungikirako hmm. umuperezida wacu ari aba muri osikariya rero hmm. nk'uko amategeko ya diaspora abivuga icegera ciwe ah, nacyo ari he ari muri norvege hmm. ni berikimasi eh, ego namwe umuvugizi muba mu butaliyano nanjye n'umusekereteri nkaba mu butaliyano Mm. hanyuma hariho umudamu araba ibintu byerekeye imigambi ya diaspora ifise aba mu bwongereza mm. hariho umusekuritere agejwe